taos kai koloios ton orneon buleuomenon uomenon per i basileias taos exiu auton Heirotonesai basilea diato callos Horme menon de epituto ton orneon koloios eipen al ean su basileu ontos aetos he mas dio okei, pos he min e parceseis. Ho logos, de loi hoti u memtoi hosoi proeidotes tuus mellontas cindunus, prin pathein fulatontai.